Esiet sveicināti! Skan redzējums ielūdz Grigors Kūla pie mikrofona mācītājs Vērts Druvietis. Kā parasti arī šo redzējumu sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns svētā Grigora kristīgais kalpošanas skolā. Pirms dažām dienām Grigora skolā termometrs stabiņš bija nokrities uz atzīmes augsti. Tāpēc nebija jābrīnās, ka liela daļa studentu uz lekcijām ietinās siltos vilnas paltrikos. Daži centās izlīdzēties ar karstu tēju smalkošanu, vēl citi kļuva īpaši aktīvi uz dažādām kustībām. Bet, ja runājam par citām aktualitātēm, tad svētdien, kā parasti pulksten 9. vakarā skolas kapelā notiks dezē lūkšana. Šonadēļ plānotas interesantas lekcijas, kā piemēram māceklība, ģitāra, mūzika, katehismu mācīšana jaungristiešiem un arī kāds jaunums, runas māksla. Ja jūs vēlaties piedalīties kā brīvklausītājs, tad mīļi aicinām jūs pieteikties. Otradien, pulksten 9. vakarā, notiks brīnišķīgais slavēšanas vakars skolas kapelā. Trešdien, pulksten 7. vakarā, esat aicināti uz Gregoras skolā notiekošo Svētā Jāņa draugs organizēto alfa kursu par tēmu Kāpēc Jēzus nomira? Ceturtdien, pulksten 9. no rīta, kā parasti svētbrīdis striķu pamatskolām. Piektdien, pulksten trijos pēcpusdienā, skolas kapelā notiks Gregora skolas dievkalpojums, kurā kalpo skolas studenti. Mīļi aicinām visus interesantus. Sadarbībā ar skolas studentiem ceturtdienās notiek alfa kursi visā Latvijā - Rīgā, Daugaugrības Baltās draudzes mājā, Rīgas Jēzus evaņģēlis Luteriskās draudzes baznīcā un Valdimārpils draudzes telpās. Vēl nekas nav nokavēts, aicinām uz alfām visus interesantus! Savukārt 24. un 25. oktobrī skolā īpašs notikums rekolekcijas par tēmu atmodu kā misijas instruments. Noteikti ieplānojiet šīs rekolekcijas savos plānotājos. Lekcijas lasīs skolas direktors, mācītājs Artis Druvietis, skolas kapelāns mācītājs Mareks Ignats un misionāri Aija Dzene. Ja vēlaties uzaicināt Gregors skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, droši zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Mums būs prieks ar jums sadarboties! Sīkāku informāciju par Gregoru skolu un tās pasākumiem, tā skaitā arī par gaidāmajām rekolekcijām, varat iegūt apmeklējot mūsu mājas lapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. mīlestībā patiesā. dzīvais dievs, jo man devi svētāko. Tā tava maize tu laužā, tas tavs kaps, ko mēs darām, pateicībā, pateicībā.

记得。 Mēs šobrīd esam laikā, kad pašās oktobra beigās drīz pienāks brīdis, kad cilvēks svinēs tādus savādus, īpatnējus svētkus. Un kas ir visinteresantākais, ka dažādi cilvēki svinēs dažādi. Un dažādus, varētu teikt, šos svētkus. Būs viena daļa cilvēku, viena daļa kristiešu, kas svinēs reformācijas dienu, kas svinēs svētkus par godu evaņģēliem, par godu ticībai, par godu tam fantastiskākajam, labākajam, ko cilvēks var darīt, kad viņš atgriežas atpakaļ pie tā, kas ir dots Dieva vārdā. Tā vietā, lai pievērstos visādām lietām, ko cilvēki paši izdomā, tā vietā, lai savu dzīvi paši veidotu, kad mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ko Dievs ir teicis. Citiem vārdiem, svešvārdā sakot, reformējamies. Reformācija ir tīri idejiski, precīzi pretstats deformācijai. Varētu pat salīdzināt tā, tad, kad ir notikusi deformācija, nu, piemēram, salīdzinājumā viena mašīna ir ieskrējusi kokā, ja, un viņai viens spārns ir deformēts, tad tas, kas ir vajadzīgs tajā brīdī, ir reformācija. Kad šis spārns tiek atformēts atpakaļ tajā formā, kādā tas bija oriģināli. Nav runa par uzlabošanu, nav runa par pārveidošanu, kā bieži vien cilvēki to pārprot, domādami par reformāciju kā kā par kaut ko pārveidot. Runa ir par reformēšanu, tātad atpakaļ atformēšanu sākotnējā oriģinālajā pozīcijā. Citiem vārdiem sakot, cilvēka iekšējā reformācija ir tā, ka viņš tiek grēkā samaitāts cilvēks tiek atformēts, pārveidots, pārradīts atpakaļ. Sākotnējā savā līdzībā no radīšanas, kāds viņš bija paredzēts, svēts, dieva bērns, kas ir tuvās attiecībās ar savu radītāju. Reformācija baznīcā ir tā, ka baznīca atgriežas pie tā, ko Dievs ir teicis savā vārdā, nevis nodarbojas ar pašizgudrotām lietām. Reformācija sabiedrībā tieši tāpat, kad sabiedrība atgriežas pie sava radītāja, nožēlo savus grēkus, bezdievības un elgdevības laikus un pievēršas atkal savam kungam. Mēs soļu grāmatā ļoti daudz redzam deformācijas un reformācijas vēsturi, kā viņa gājusi. Cilvēki novēršas no dieva, cilvēki iet pazušanā un tauta nīkst un, un cieš un, un tiek tiek sakauta, tauta atgriežas pie Dieva, un atkal svētība un žēlastība ir pār šo vietu un pār šo zemi. Tā ir tā ideja, ko mēs svinam reformācijas svētkos. Labi, luterāņi svin varbūt to kontekstā ar tādu 16. gadsimta notikumiem, bet ideja ir tieši šī. Šī ir tā lieta, ko ir vērts svinēt. Ne jau kaut kādas nieka detaļas, 95 tēzes, kas tiek pienaglots pie Vitsenburgas pilsētas baznīcas durvīm. Šajā pašā laikā, kad viena daļa cilvēku, kristiešu svin reformāciju, pateicis Dievam par tām lietām, ko mūsu priekšteči varējuši darīt, atgriezdamies pie dzīvā Dieva no bezdievības darbiem, tie laikā, kad mēs paši esam aicināti pārdomāt, reformēties un atgriezties tajās lietās un vietās, kur tas vēl nav noticis, Tajā laikā viena daļa sabiedrības svin pavisam savādākus svētkus. <laughs> Viņi paņem ķirbi, izņem ārā sēklas, izgriež caurumus, liek iekšā sveces, mauc paši sev galvās, mēģina sev uztaisīt par spokiem vai kaut kādiem citādākiem ķēmiem, mēģina izķēmot vēl pārējos un varbūt kādu arī nobaidīt. Interesanti, tajā pašā laikā notiek tik dažādas lietas un, manuprāt, zīmīgi. No vienas puses, skatoties, tāda Helovīna jau nav nekas traks, vai ne? Tā tāda nevainīga lietiņa. Vienkārši cilvēki pamāžojās, papriecājās, patusē un dodas mājās. No otras puses, rodas jautājums, ar ko paniekojās un ar ko paspēlējās. Bieži vien, droši vien, ka lielā daļā gadījumā jau varētu teikt, nu, ja tur nekā nopietna nav, tas vispār nav garīgs process, tā ir vienkārši tāda māžošanās. Cilvēkiem interesanti. Kamēr ļoti bieži gadās tie gadījumi, kad lietas sākās ar vienkāršu pamāžošanos, paniekošanos, bet beidzās ar viengarīgu verdzību. Ar to, kad demons kādu ir sasaistījis un jau vaļā vairs nelaiž. Es tādu stāstu esmu dzirdējis bez skaita kā cilvēki ir nevainīgi domājuši, nekas jau traks, vai ne tur studenti padencināja šķīvīšus. Aizgāja tur pie zilnieces pazīlēja. Vēl kaut kādas lietas padarīja, nu, nekas jau traks. Kas tad tur? Tā mēs jau tikai pa jokam. Bieži vien tā var būt. Mēs kaut ko darām ar domu pa jokam. Kamēr ja mēs to darām garīgajā pasaulē, un tur ir darīšana tumsas spēkiem, viņi jau nejokojas. <laughs> Viņiem nav nekāda interese pa jokam un tad palaist tev vaļā. Ja viens vēlns var tevi paņemt pie dziesmas, viņš to arī izdarīs. Un viņš neprasīs tev atļauju, un viņš neprasīs, vai tu to darīji pa jokam, vai tu to darīji nopietni. Viņš paņems un vaļā nelaidīs, kamēr tas kungs tev atbrīvos. Un tāpēc šajā laikā, man liekas, ir vērts domāt un runāt par to, ko mēs darām daram ar savām dzīvēm? Vai mēs ļaujamies vienkārši paniekoties ar kādām lietām, kas it kā ir nevainīgas, bet te pašā laikā var izrādīties garīgas, un turklāt ne ar svēto garu garīgas, bet ar dēmoniem? Vai arī mēs atgriežamies pie tā, kas ir Dievs, dzīvais Dievs, mūsu radītājs, tas, kurš ir devis savā vārdā to, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs dzīvotu? Tas ir tas mūsu jautājums šajā laikā, es domāju, ko mums ir vērts domāt par kuru es domāju, ir vērts attiekties krietni nopietnāk nekā lielākā daļa mēs kristieši to darām. Es neapstrīdu to, ka daudzas lietas tiešām arī ir nevainīgas. Es pieļauju, ka ļoti bieži tie kaut kādi štrunta horoskopi, kas ir avīzēs, viņi tiešām arī ir nekas štrunts. Viņš ir vienkārši cilvēks sagudrots kaut kāds pekstiņš, bez satura, bez jēgas, bez garīgām saistībām. Protams, arī tajā brīdī rodās jautājums, priekš kam tev tādu štruntu vajag, ja viņā nav nekādas jēgas. Savukārt, bieži vien šajās lietās ir jēga. Un tur apakšā stāv garīgi spēki. Turklāt ļoti liels aizdoms ir, lai teiktu, ne tie garīgie spēki, kas ir debesu spēki, kas ir dieva, svētā gara spēka un viņa eņģeļa pavisam citi spēki, kuri vienmēr ir ieinteresēti maskēties, kuri vienmēr ir ieinteresēti pateikt, nē, nē, mēs jau neko, mēs jau te neko. Kādreiz cilvēki iekrīt uz to, kad kādi pūšļotāji, vārdotāji, zīlnieki un vēl visādi tam līdzīgi vēlnu pakalpiņi paši turklāt neapzinādamies, ka viņi tādi ir Viņas nāk un saka, ziniet, mēs jau te ar Dievu vārdu, vai ne? Viss jau ir ļoti labi, vai ne? Nāc tikai un, un tā teikt, ko jau Dieviņš nolicis tev nākotnē, to jau es tev pastāstīšu. Protams, kurš vēlns stāstīs, ka viņš to dara savā vārdā? Kurš zīlnieks atvainojiet pateiks, ziniet, es nāku te vēlna vārdā tev dzīves abendēt? <laughs> kuram dzīvniekam būtu labs noiets, ja viņš tā darītu? Vēlns ir bijis un būs melu tēvs, un viņš vienmēr slēpsies un tēlos sev par gaismas eņģeli. Un viņš vienmēr stāstīs, ka viņš jau nāk dieva vārdā, viņš jau nāk tikai tādā nevainīgā rotaļā, spēlītē. Tas jau nekas nav. No vienas puses ir tā, ka tiem, kas ir Kristo, viņiem nav nekāda pazudināšana. Ja tu esi Kristo, ja tu piederi dzīvējam Dievam, neviens vēlns tev klāt nevar tikt. Neviens vēlns tavā dzīvē nevar ienākt tur, kur jau ir Dievs. Ja tavā dzīvē tiešām ir Dievs. Ja tavā dzīvē ir kaut viens kvadrātcentimetrs vai kubikcentimetrs, nezinu, kā to varētu teikt, kurā kaut drusku ir kaut kas, kas nav atdots Dievam un kurā nemājos svētais gars, tu esi zem sitiena. Tas ir tikai laika jautājums, kad atnāks kāds stiprāks un sagrābs to savu. Un dažādas spēlītes un nieciņi ar garīgām lietām ir tās, kas šīs durvis paver ļoti plaši. Lai mēs parunātu mazliet vairāk par to, Es gribētu, ka mēs varētu dzirdēt, ko saka viens vīrs, kam ir diezgan laba pieredze ar dažādām okultām, garīgām, nelāgām lietām, kurš ir diezgan daudz savā dzīvē redzējis, kā cilvēki nonāk demoniskās saistībās, un paldies Dievam arī redzējis, kā tas notiek, kad Dievs viņus atbrīvo, dziedina un izdzen ārā visus tos ļaunos garus. Tas ir kuldīgs iecirkņu prāvests viesturs Piro, un šajā brīdī klausīsimies interviju ar viņu. Pastāstiet, kādēļ ir radušies šie svētki, Halloween, kas pēdējā laikā guvuši arī popularitāti Latvijā? Tie ir svēti, kas ir nākuši īstenībā, dzimuši baznīcā kā visu svēto dienu, Oseins Dei, kas ir pasaulē vulgarizēta līdz tādam Halloween līmenim, kur vārds ir cēlies iespējams no ķeltiem vai no, no Skotijas, bet iespējams, un uh, tiek viss padarīts par tādu mošķošanos. Īstenībā jau 1. novembris ir visu svēto dienu, kad ir dievkalpojumi baznīcā, kad cilvēki kalpo dievam, bet nakts uz šo dienu ir pārvērsts par tādu okulti, teatrālu muļķošanos, un es nezinu, kādēļ tas ir noticis pieminēts, eh, jo vulgarizācija ir iespējama pie visām lietām, bet tas ir saistīts ar to, ka tiek pieminēti arī mirušie cilvēki, mirušo kults savā veidā. Te parādās vēlme cilvēkiem to maskojoties vai mažojoties tādā ķekot veidā, atraidīt, jeb arī savā veidā tāds bailes no nāves padarīt par rotaļu. Nopietni stājas Dievu priekšā, tas ir savs sirdsapziņas izmeklēšanas un mūžīgās dzīvības cerības vietā, rodās vēlme vienkārši maskoties, darīt ģeķības, eh, taisīt tā tādu karnevālu, karnevāliskas izdarības, kurām bieži vien ir tāda nožēlojama vulgāra izteiksme. Un kāds var ietekmēt bērnu domāšanu? Bērns tiek piesaistīts nāves subkultūrai. Nu, tas ir tas ļoti bīstamais, ka bērniem dod tādu vēlmi, ja, ja viņas pat mudina pārģērties par raganām, par demoniem, par vēlniem, par mošķiem, par ļaunajiem gariem, un tādās attiecīgās ķēmu maskās māžoties, pieprasīt saldumus vai, vai kaut kādas dāvaniņas, vai vienkārši brēkt un lēkāt un darīt muļķības. Bērns tiek pirmkārt piesaistīts ļoti neveselīgai, ļoti bīstamai nāves subkultūrai, un arī, kas ir vēl bīstamāk, okultajām praksēm, kas ir daudz eh, nopietnāk lieta nekā tā vienkārši tāda māžošanās. Te var rasties interesi par visu to, par tumsu garu pasauli, kas stāv aiz visām šīm maskām, aiz, visu šo, aiz visām šīm it kā naivajām un, un ģeķīgajām tādām bērnišķīgajām izdarībām, kas tiek pasniegts tādā rotaļīguma un nenopietnības mērcē. Aiz vis tā stāv viena baisa realitāte, tumsa realitāte, tumsa gara pasaule, sātaniskā realitāte. Varbūt jūs varat minēt kādu piemēru, kad reāli kāds bērns ir saskāries ar to un kādas ir bijušas sekas. Reāli tādi gadījumi ir, ka bērns pēc tam murgo naktī, kad viņam ir slikts miegs, kad viņš ir iespējams inicijēts jau kaut kādā vairāk vai mazāk rituālā, bet es ļoti konkrēti vārdus nenosaukšu, es negribu to darīt. Es tikai varu cilvēks brīdināt, nekādā gadījumā neļaut vecākiem to darīt, un arī, ja skolās ir arī pat skolotāji, kas popularizē šo Helovīnu ar visām tām mošķībām, kas tur notiek, saukt pie kārtības un atbildības. Jo es uzskatu, uzskata, ka tas ir augstākā mērā noziedzīgi pret bērnu dievišķo stāvokli pasaulē, pret bērnu garīgo nevainību. Šāda veida garīga izvarošana, iesaistot tumsas kultos, var būt pat pret savu gribu, jo šie tumsas kulti nemainās no tā, ka viņi tiek pastiegti kā rotaļa. No tā nekas nav mainījies, būtība palikusi tā pati. Kā ir ar Helovīna simboliem? Tie ir ļoti tipiski, kas ir nāves subkultūrā. Tās ir miroņgalvas, dažādas mošķu maskas, raganas un visas pārējās nāves, dažādas zīmes, miroņgalvas, kas vispār pieder nāves subkultūrai, kas jau tieši norāda šo autorību. Tāpat arī teiksim, tas izgrebtais ķirbis vai ne, kādēļ tur īpaši jātais kādas mošķu maskas vai tāds. Tas viss tiek pasniegts par tādu joku, bet manuprāt, nav jāpopularizē. It īpaši, kad tumsā viss tas notiek, nav jāpopularizē lietas, kuras ir ļoti riskantas nāves pielūgsmes robežas. Un ko darīt vecākiem? Atturēt bērnus no vis tā un arī mācīt, ka bērns nav radīts tādēļ, lai viņš attēlot sevi tumsas pasauli. Bērns ir radīts gaismai, gaismas pasauli. Kristus saka, topiet kā bērni, jūs netūpat kā bērni, jūs nenāksiet debesu valstībā. Bet te tieši otrā tie norādījums uz tumsas valstību, uz elpas valstību, uz, uz tumsas un pazudināšanu. Uz ko iet visa tā autorība, visi tie tumsas garais, viss, kas aiz vis tā stāv. Vecāks atturēt no tā visiem iespējamiem paņemieniem bērnu, atturēt no šīm iniciācijām, kas rotaļīgi tiek pasniegts, bet kas var dot ļoti smagu un dziļu iejaunojumu līdz pat apsēstību attīstības stāvoklim. Daudz to uzskata tikai kā rotaļu, bet nu, ko reāli viņi var nodarīt? Bērns tiek audzināts tādā patērētāja domāšanas veidā, tipiskā patērētāja domāšanas veidā, jo tā ir rotaļa, kur pieprasa kaut ko. Neprasot, vai es to rotaļu gribu vai negribu. Jo, ja bērns, piemēram, tēlo mošķi vai ne, vai, vai tur nāk pie manām durvīm kaut ko kliedz, ja pieprasa, man ir vienmēr jautājums par ko. Ja bērns stāv pie Ziemassvētku eglītes, tad viņš dāvana dabū vismaz par kādu mazu dzējolīti, ko viņš noskaita, vai, vai kādu priekšnesu viņš ir sagatavojis. Nevis vienkārši tāpat, ka Ziemassvētku man pienākās. Tā ir patērētāja kultūras audzināšana, ieaudzināšana man pienākās tādēļ, ka es pieprasu. Un tā ir atkal ļoti neveselīgā lieta. Pie tam ar tādu piedraudējumu vēl Helovīnos, un ja tu nedos, es tev durvis noķēpāšu. Tas ir tā nožēlojami, jo cilvēkam jau bērnībā ir jāsaprot, ka par velti tu neko šajā pasaulē nesaņem. Tev ir jādod tavs darbs, savs ieguldījums pretī. Helovīnā ir tas, tas pieprasītājs, tas mantu kults, tas patērētājs, kurš uzdrošinās pieprasīt tādēļ, ka es gribu, ka man vajag. Un jūsu uzdevums ir man dot, jo es to pieprasu no jums. Tā ir tā neveselīga attieksme, kas bērnā tiek ieaudzināta. Paldies jums! Vai jūs skolā svinat Halovīnus? Jā, svinam. Un kāds izpaužas? Skolā izdekorē, nu, visas sienas un uh, visas gaitiņas izdekorē. Jūs arī staigājat, varbūt uh, mājām vai, vai kaut ko? Nā. Maskas varbūt ģērbit. Un ko tu domā par šiem svētkiem? Mm, nē, Latvijā nesim, man liekas, tā īpaši. Un pats ko domā? Man vismaz paies saldums. Vai jūs svinat Helovīnu un, ja jā, tad kā? Mēs svinam Helovīnu pārģērbjamies un ejam pie mājām un prasām saldumus. Es svinēju Helovīnu, es kaut ko uzkrāsoju, <laughs> tad eju pie mājām prasīt. Un eh, vai jums patīk šie svētki? Man patīk. Man patīk. Man, man, jā, man, ļo, man ļoti patīk. Man arī patīk. Kas jums vairāk patīk tajos? Saldums. Prasīt saldumus un izjokot citus. Pēc tam mēs saldumus. Uzlikt olu uz rokturiem. Ā, un kā jūs vēl izjokojat cilvēkus? Ar jokiem? Jā, ar jokiem visādiem. Ar jokiem? Tādiem no, nobaidām viņus. Anekdoti. es dažādi, mm, dažādos veidos. Man patīk izjokot cilvēks. Labi, paldies jums! Ko tu kā mamma domā par Helovīnu svinēšanu? Nu, es kā sešu gadus vecā dēla mamma. Um, uzskatu, ka tas ir, nu, ka tas ir galīgi nepareizi un tas ir pretrunā ar visu kristietību. Es zinu, ka bērnu dārzos un skolās ļoti zina, kas svin šos svētkus. Un ir ļoti grūti nošķirt arī. Varbūt tu vari izstāstīt kādu atgadījumu saistībā ar šiem svētkiem. Jā, es varu izstāstīt vienu gadījumu. Manam dēliņam tad bija mm, divi vai trīs gadi. Viņš bija divus vai trīs gadus vecs, un mēs dzīvojām daudzdzīvokļu mājā, pirmajā stāvā bija eh, Helovīna vakars, un, un, un klauvēja pie durvīm. Mans bērns pieskrēja pie durvīm. Tur bija ļoti, nu, bija tumšs koridors, sataisīja durvis. Nu, es, protams, kā vecāks, es, nu, es vēl nedzirdu, nesapratu, kas tur notiekās. Es tik dzirdu, ka bērns šausmīgā balsī iekliedzās, un man jau kā mātei sirds apvēlās otrādāk, un es domāju, kas tur bandīts vai, vai, vai nu, kas tur notiekās, un šausmas, un kas tur ir. Es, es skrienu skatīties, un, un, un es arī, protams, pat pārbijos, jo tur bija, mm, tie bija bērni, bet viņi bija pārģērbuši ieviesušies visādās maskās. Es īstenībā nezināju, ka kādēļ viņi nāk un ko viņi grib, bet nu, pēc tam viņi vēl kaut ko nobļāvās. <laughs> Mēs tur abi divi bļaujam un nesaprotam, kas notiekās. Un, un, un tā, nu, tā viņi aizgāja un es vienkārši aizcīru durvis ciet. Bija tā, ka mans bērns vēl, viņam ir tagad seši gadi, viņš vēl joprojām atcer, atcerās šo atgadījumu. Mēs lūgsim Dievu Visvarenais mūžīgais Dievs, dārgais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies un mēs slavējam Tevi par to, ka Tu neesi atstājis mūs viens, neesi atstājis mūs bāriņus, bet ka Tu esi devis savu svēto garu un dod ikdienas bagātīgi visiem, kas pēc tā lūdz, lai Tu, kungs, varētu mūs vadīt visā patiesībā, sargāt no visa ļauna un vest atpakaļ atgādināt visu, ko Kristus ir runājis. Mēs Tevi lūdzam, Svētais Gars, nāc pār mums un nāc pār mūsu draudzēm, baznīcām, mūsu tautu Šajā laikā, kungs, ka mēs ieraugam tās lietas, kurās mums ir jāatgriežas pie tevis. Kaut vai nieka detaļas, kā, kas neko daudz jau neizsaka, bet kurās mēs esam prom no tevis, kurās mēs vienkārši skrienam paši, vai esam pat paverdzināti no kādiem citiem gariem. Mēs tev lūdzam, kungs, uzrādi to un griez atpakaļ. Mēs tevi lūdzam, Dievs, par visiem cilvēkiem, kuri paši to nezinādami šajā laikā niekosies ar garīgām lietām. Mēs tevi lūdzam, Dievs, ka tu satriec tos vēlnu spēkus un nežēlo nevienu dēmonu, kas mēģina kādu tavu bērnu paverdzināt. Vienkārši viņas tulbības un nezināšanas dēļ. Mēs tev lūdzam, Kungs, ka tu uzturi savā žēlastībā tavus bērnus, atver gara acis un ļauj ieraudzīt. Nepalaist garām, neļauties apmuļķoties kā maziem bērniem. Mēs tev lūdzam, Kungs, ka šis ir laiks, kurā mēs varam saskatīt lietas, kurās mums ir jāatgriežas pie tevis, pie tā, kā tu no sākotnēji, no radīšanas esi paredzējis, kādiem mums būtu jābūt. Mēs tevi lūdzam, Dievs, ka tu atjauno mums tajā. Mēs tevi lūdzam, ka tu dziedini, ka tu atbrīvo, ka tu atraisi, ka tu izved savā brīvībā, dod savu garu spēku, dzīvot, atjaunot dzīvi Kristu Jēzu. Kungs, ka nekādiem tumsas spēkiem nav nekādas varas mūsu dzīvēs, bet tev, kungs, lai ir pilnīgi visa vara un valdīšana un teikšana visā, kas mēs esam un ko mēs darām. Āmen! klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.